Bani duriz osteunean eh, gazetea da. Ez mila eh, saldoa da, ez kotzo gainek aldian. Da jindilek arzainak eh, goizien indilek, ikusi ustean dira saldi batzu eta behar etzien lekian, eta ardi azture hila batzu esan dira atzutan, eta bueno, zitek onprintut ezei bezala juten ez zera. Eta hasi dira sekatzen, eta ez zeman dituzte ardiak denetan margaratiak, amur bat hilik atzeman dute eta koparen, una, falta. Eta bez, uh, zoheren egun, atzore, berri jendia bildu da, eh, bortu gorra da, e, behar da, gau lan aupian, etzen eta ala ere sei hon bat atzeman da, sei hon eta artien maaxela eta gorra eh, dira, hilik atzeman zien hamost eta ez gain bez e, ardiak korralia pasatzeekin, e, oita amasei e, sobera izan ez hilik behar izan dira, eta orain no falta dira, unza konfentuari maut, behen eta iruen artian ardi hona falta da. Eta atzo, etzen, etzen ardi gazten maiten ega, ezen egun jendia joan da, agian azituko dut, eta e, eh, xantzake joan dut Baina, guai pentsatuz, dia ez den gertatuik, eta beldua mm, zire da. E. Hartzaren eh, jokatze bat dela, segura dea, ala ez no? Ba, segura, atzo, mintzatu nizan guardaik inta, Maaxelekin, e, xe bandia, duzte, saie janduzte ardiek eh, argunt uh, eh, kolpatietzinak uh, eh, azkarki, janduzte uh, arzak ez dakitzuma jandien, arza barima da, baina uh, ez da eixai gaiziatzen baiten, badira nik miau kusitut behaz uh, animeleko sakua baduzte ardiek, uh, maho bat ebezela zian animeleko aztaparra uh, tripapian, uh, eta maaxelek erriten te, fortu suspizion uh, dur, uh, dira berak ere hola antzatzeko, ba, enetako estatu daik haintzineko delako GPS-aren lokalizazionia ekin, badakigu haintzineko egunetan jortzela, ondoko bortuan, behiak e, eh, eh, iru behi atakatea izan dira, eta behaz, jorda, eh, jortzen, jorda hila, eta behaz, pentsatzen da, azkarki, ez dakik zekiten aldea, mesin, hain meste, golako tropa bat, hola, ikiazteko, erroitzan behiti jortzeko, behar da ikusi, ardia xeatea dira, eta, bon, zait, zait izan da, ardia horiek hola eta, hain, ala, ba, azkarki bintzatzen nikola behun, baina uh, eh, maaxelak ere, maaxelean erranetan tinkatu zen, ni hau ikusi dutena, ni pentsatzen dut, uh, eh, azkarki arzadela. haitzinean, elbek elgarretaratzerat deitzen du goizuntan berian? Ba, eh, gaixo laborari horien dako, sustengatzeko, eta ere ez baita ustena olako, olako masakre bat uh, gabe. Hor, gira hoak zen, beti, beti goiak haginen teoria ma, ba, han ahi zen, eta intzuten ginen, dego seman, berre honetan jometar hilak, eta na, jo, hemen da, hemen ezautzen ditu ginen diak, ana ardi urubeltzak, uh, eh, ikustia, eh, denak uh, hil beharri zeitia, amestizien xeatiak, ona, zeititen du, eta ez da usten algori hola pasatzen, eta horren salatzeko, erraiteko, ez dela posible, ez dela posible, ahzain eta ahza berlekian, maholako bortuak ien genera, Oh, bizitzia, ez da posible, hori behar da, salatu.